quon leonta diocon kai alopex quon sereutikos leonta idon tuton edioken hos de epistrafeis ho leon e bruchesato phobeis eis tupiro e fugen alopex de thesamenai auton e fe o kake Su leonta edioces, hu ude ton bruches mon, hu pemeinas? Ho logos lexeie an, e pandron ausadon, hoi catapolu dunato teron sucofantein epigeiruntes, hotan ecenoi antistosin, eus eos anachaitis dusin.